Pirmoji kronikų knyga, 12 skyrius. Šitie atėjo pas Dovydą į Ciklagą, kai jis dar turėjo slėptis nuo Kišo sūnaus Sauliaus. Jie priklausė prie karžygių ir padėjo jam kovose. Jie buvo ginkluoti lankais ir sugebėjo tiek dešiniaja, tiek kairiaja ranka svaidyti akmenis bei šaudyti strėlėmis. Jie buvo Sauliaus giminaičiai iš Benjamino giminės. Ahiezeras buvo jų vadas, po to Jahuašas, abu Šemavos iš Gibėjos sūnus. Azmaveto sūnus, Jezielis ir Peletas Beracha ir Anotietis Jehuvas, Gibionietis Išmaja, Karžygys, 30 viršininkas, Jeremija, Jehazielis, Johananas ir Jehozabadas Gederietis. Harifai, Eluzajas, Jerimotas, Belija, Šemarijas ir Šefatijas. Korachai, Elkana, Išijas, Azarelis, Joezeras ir Ješobamas. Jerohamo sūnus, Juela ir Zebadija iš Gedoro. Dovidui besislapstant dikumoje, jo pusėn perėjo gado giminės narsus vyrai, patyrę kariai, tinkami karo žygiui, sugeba valdyti skydą ir ietį, Savo norsumu jie prilygo liūtui, o eiklumu kalnų gazeliai. Vyriausiasis iš jų buvo Ezeras, antras Abdija, trečias Eliabas, ketvirtas Mišmana, penktas Jeremija, šeštas Atajas, septintas Elielis, aštuntas Johananas, devintas Elzabadas, 10 Jeremijas, 11 Mahbanajas. Šitie buvo gadų kariuomenės vadai, vadovavę nuo šimto iki tūkstančio kareivių. Jie persikėlė per Jordaną, kai upė buvo išsiliejusi iš savo krantų pirmą metų mėnesį ir privertė trauktis visus iš slėnių į rytus ir į vakarus. Kai kurie iš Benjamino ir Judo karių atėjo pas Dovidą į tvirtovę. Dovidas išėjo jų pasitikti ir kalbėjo jiems. Jei atėjote pas mane taikingai, norėdami man padėti, aš nuoširdžiai priimsiu jūs. O jei atėjote mane išduoti priešams, nors aš jums nieko blogo nepadariau, tegul mūsų tėvų dievas mato ir teisė. Tuomet dvasia nužengė ant Amasajo, jų vyriausiojo, ir jis tarė, Dovidai, Jesės sūnau, mes tavo ir su tavimi. Ramybė tau ir ramybė tavo pagalbininkams, nes tau padeda tavo dievas. Tuomet Dovidas juos priėmė ir paskyrė savo kariuomenės būrių viršininkais ir iš Manaso giminės, kai kurie perėjo į Dovido pusę, kai jis atžygiavo su filistinais prieš Saulių. Tačiau jis nekovojo drauge su jais, nes filistinų kunigaikščiai pasitarė ir pasiuntė jį atgal, sakydami, ant mūsų galvų jis pereis į savo valdovo Sauliaus pusę. Dovidui žygiuojant į Ciklagą iš Manaso pusės perėjo Adnachas, Jehozabadas, Jediaelis, Mykolas, Jehozabadas, Elihuvas ir Ciletajas, Manaso tūkstantininkai. Jie padėjo Dovidui prieš užpolikus, nes jie visi buvo narsus vyrai ir kariuomenės vadai. Kasdieną žmonės ateidavo pas Dovydą padėti jam. Susidarė didelę kariuomenę, lyg Dievo kariuomenė. Dovydui esant Hebrone, didelis skaičius ginkluotų karių atvyko jam perduoti Sauliaus karalystę pagal viešpaties pažadą. Skydais ir ietimis ginkluotų judo vyrų buvo 6800. Simeono 7100, Levio 4600. Be to, Arono namų vado Jehojados 3700, Cadoko, narsaus ir pasižymėjusio jaunuolio ir jo tėvo namų 22 vadai, Benjamino Sauliaus giminaičių 3000, Iki to laiko dauguma iš jų buvo ištikimi Sauliui. Efraimo 20 800 narsių pagarsėjusių vyrų. Iš pusės Manaso giminės 18 tūkstančių pašauktų vardais atvyko paskelbti Dovidą karaliumi. Izacharo vyrų, kurie suprato laikus ir žinojo, ką Izraelis turi daryti, atvyko 200 viršininkų su visais savo kareis. Zabulono patyrusių, patikimų ir ginkluotų karių 50 tūkstančių pasiryžusių padėti Dovidui. Naftalio tūkstantis vadų ir 37 tūkstančiai ginkluotų skydais ir jėtimis vyrų. Dano patyrusių karių 28 600, Ašero tinkamų karo žygiui karių 40 tūkstančių. Iš kitos Jordano pusės Rubenų, Gadų ir pusės Manasų giminės tinkamai ginkluotų karių 120 tūkstančių. Visi šitie kariai, galintys eiti rikiuotėje, atėjo į Hebroną, pasiryžę paskelbti Dovydą viso Izraelio karaliumi. Visi kiti izraelitai taip pat buvo vieningai nusiteikę paskelbti Dovydą karaliumi. Pas Dovydą jie buvo tris dienas, valgydami ir gerdami, nes jų broliai buvo juos aprūpinę. Net Isacharo, Zabulono ir Naftalio kaimynai asilais, kupranugariais, mulais ir jaučiais gabeno jiems maisto, figų, papločių, džiovintų vynogių, vyno, aliejaus ir daugybę avių. Džiaugsmas buvo visame Izraelyje.